ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו, ויאמר ללמד בני ישראל קשת, הנה כתובה על ספר הישר. הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים, אל תגידו וגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים. פנתה פנטעלוז נא בנות הערלים, הרי וגלבוע, על תר ועל מטר, עליכם ושדה תרומות, כי שם נגאל מגן גיבורים, מגן שאול, בלי משיח בשמן. מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יהונתן, לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב ריקם, שאול ויהונתן. הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו, מנשארים כלו, מאריות גברו. בנות ישראל אל שאול בחינה, המלבישכם שני עם אדנים, המעלה עדי זהב. על לבושכן. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יהונתן, על במותיך חלל. צר לי עליך, אחי יהונתן, נעמת לי מאוד. נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה ויהי אחרי כן וישאל דוד ברוני לאמור האלה באחת ערי יהודה, ויאמר אדוני אליו עלה, ויאמר דוד ענה אלה, ויאמר חברונה. ויעל שם דוד, וגם שתי נשיו, אחי אחינועם היזרעאלית, ואביגיל אשת נבל הכרמלי, ואנשיו אשר עמו, העלה דוד איש וביתו. וישבו בערי חברון, ויבואו אנשי יהודה, וימשכו שם את דוד למלך על בית יהודה, ויגידו לדוד לאמור, אנשי יבש גלעד אשר קברו את שאול, וישלח דוד מלאכים אל אנשי יבש גלעד, ויאמר עליהם, ברוכים אתם עשיתם לאדוני, אשר עשיתם החסד הזה. עם אדוניכם, עם שאול, ותקרבו אותו. ועתה יעש אוני עמכם חסד ואמת, וגם אנוכי אעשה איתכם הטובה הזאת, אשר עשיתם הדבר הזה, ועתה תחזקנה ידיכם, והיו לבני אדוני חיל, כי מת אדונכם שאול, וגם אותי משכו ואת יהודה למלך עליהם.